Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ աղձանմը պիտի թարնա, դրախդային և անթարան։ Եվ պազմահազար աղպյուրները իրենց է ձեծանքը հովիվներում հետ երկերով պիտի փոխեն։ Սև անցրևներում դեղ հայրենի աստղերեն, գաբույդ եթերն է որ, վար պիտի թորա։ Եվ քարնուկներ պիտի ձնին արվագին եզերքը և մարմանցներուն վրա։ Քեղուհիներու են քեղանին ու կղանցքի դարչև իր խունգը եւ իր ծաղի գբիդի թափե։ Իր գեղձիկին դաջարները բիդի քանդենք, քու դաջարը դերդելու համար։ Ժվիդե այրի ցեղը վերջապես գանաչ բիդի հագնի եւ թարնասիր թշնամին սև։ Եվ քերեզմանները մեր քայլերում դակ գմախքի անդարները թանթավորեն բիդի շարժին երազում ճագադիս համար, ամարվան դերևանքեն բսագներ բիդի հորինեմ, և ձիածանե վերարգուս, հողերուն հետ, ուսերուս վրա, արձվի մպես բիդի ծպա, ու եպենոսե սրինքը շունչիս, գամ կեղականթակ կնարս ծերքը սարած, ոսկի է թաշխուրանես աստվածներու կինի են կինի, կինի, քինի պիտի ամբեմ, եւ հետո ես ցնծության եւ հույսերու գարմիր ջահերը գրավաշտորեն պիտի վառեմ, եւ անդարներուն համանվաքը քուփարքի համար մրրիկներ պիտի երգե։ Սուրերը մեր ծունգերուն դիմաց կոդրդել են արյունոտ կամամպից, անցյալին պիտի նետենք։ Եվ հայ զինվորին բղին ձեր շեփորը պիտի բադրի հաղթանակի ռազմերքին մորոդում է։ Բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը ներկայացված բանաստեղծությունը հնչել է օրերս Շուշիում կազմակերպված ասմունքի համահայկական 4-րդ փառատոնին, որն արդեն իր պատվանուն տեղն ունի ամենամյա մշակութային միջոցառումների շարքում։ Այս տարի փառատոնը առավել ընդարձակել է իր դիրույթները, ընդգրկելով 8 երկրներից եկած շուրջ 90 մասնակիցների։ Մեկնարկը օգոստոսի 18-ին էր, արդյունքների ամփոփումը կայացավ Երորիայի ավարտին։ Իրեյությամբ հայ պոեզիայի ոգեղենության ու խիզախումի արտահայտությունն էր փառատոնը, որն իրենով վերստին ստեղծեց ազգապահպան կամար, ողջ երկնակամարի ծանրությունը կրելու զորությամբ։ Մոլորակի տարբեր ցակերից Արցախ ժամանած պատանիներն ու աղջիկները ներկայացնելով հայ դասականների ստեղծագործությունները վերահաստատեցին հայերիս համար ազատագրված Շուշիի աշխարհակենտրոնությունը մեր միասնության ու միակամության անխորտակ ուժի ներկայությամբ։ Իհեճ թերուկս բոլոր աղետների Հայաստան աշխարը իր ամբողջական նկարագիրը պահող բանաստեղծությամբ նաև կվերականգնի աղճատված պատկերը։ Ասմունքի համահայկական 4-րդ փառատոնը նվիրված էր հայոց մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցին, ինչն էլ դարձել էր ստեղծագործությունների գլխավոր թեման։ 9-ից 16 տարեկան մասնակիցները տարիքային 3 խումբ էին կազմել։ Համաձայն հանձնախմբի նախագահ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի դեկան Արծրուն Ավակյանի այս տարի փոքրինչ դժվար էր մրցանակային տեղերի բաշխումը։ Տարից տարի փառատոնի որակական առաջ առաջընթացը ավելի ակնառու է։ Հանրաշահովը աշխատել է, կարելի է ասել, տեխնաժան եւ բավականին բարդ վիճակում է հայտնվել։ Բայց ամեն անգամ, երբ մտածել է, որ անում է մի գործ, որը շարունակություն պիտի ունենա, քանի որ այստեղ ասվեց, թե մենք այսօր ավարտում ենք կամ ամփոփում ենք 4-րդ մեր փառատոնը, ավարտ չի կարող լինել։ Ինչ ավարտ։ Միթե կարող է ավարտ ունենալ հայ գիրը, հայ բառը, հայ բանաստեղծի պատկերը, միթե ավարտ կարող է ունենալ Սիամանթոյի կյանքը, Ռուբեն Սևակի կյանքը, Գրիգոր Զոհրաբի կյանքը եւ նրանց ստեղծածը եւ հարյուրավոր նրանց նմաններինը։ Այդ քիչ առաջ Տիգրանը երկեց եւ նրա վերաբերյալ ասվեց Ղարաբաղի վաստակավոր արտիստ։ Բայց այս կենթանի մարդը զինվոր է, ազատամարտիկ է եղել, կռվել է դիրքերում, մահվան հետ զրուցել է, մահվան հետ կռիվ տվել է։ Բայց այսօր երկում է։ Այդպես մեր գրողները, մեր ազգի նվիրյալները ապրել են ու հաղթել, մահացել են ու երկել եւ հաստատել մի բան, որ Ամեն ինչ հայ մարդու համար գալիս է իր սուրբ լերից, Արարատից եւ ամեն ինչ գնում է այդ սուրբ լերը։ Սկսվում է նրանով եւ շարունակվում է նրանով։ Սևակի բնութագրմամբ մասիսները շրջված զանգեր են, բայց այսպես կանգուն ոչ շրջված վիճակով է Դրանք հայ եկեղեցիների նախատիպերն են։ Արարատի գագաթը հենց պայմանավորել է մեր գմբեթակիր եկեղեցիները, նրանց կառուցվածքը, նրանց սլացքը, նրանց հստակությունը, նրանց պարզությունը ու մանավանդ այն վերությունը, որ անտեսանելի է, բայց որ կա։ Եվ ես ուզում եմ ասել, ինքս ինձ շատ եմ հարց տվել, գուցեև շատերը ձեզանից, որտեղ է թաքնված հայ մարդու կեցության գաղտնիքը։ Որտեղ այդ հարցին ավելի լավ պատասխանել է մեր սփյուռքահայ գրողներից մեկը Շահան Շահնուրը իր արդար գնդակահարություն էսեյում, որտեղ պատմում է թե ինչպես հայ ճարտարար մարդասպան Արյուն Կզակ Խալյաթը, որ անընդհատ ջարդում է, ջարդում է եւ վերացնել հայությանը, հավաքում է յուրայիններին, մյուս մարդասպաններին եւ ասում. այդ ինչպես պատահեց։ Ինչպես է լինում, որ մենք անընդհատ սպանում ենք հայերին, իսկ հայերը շարունակում են ապրել։ Եվ նրա գեներալներից մեկը խորհուրդ է տալիս, թե պիտի քանդել բոլոր հայ եկեղեցիները եւ զուլել բոլոր հայ զանգերը։ Թագավորը մայում է, այդպես էլ վարվում են, քանդվում, ավիրվում են բոլոր եկեղեցիները հայկական եւ ձուլվում են բոլոր զանգերը։ Բայց հայերը էլի շարունակում են ապրել։ Եվ նորից է հավաքում յուրայինների Իտալիա թե ինչու է գազնիկը եւ մի իմաստուններից, խելացիներից նրանց մեջ եթե իհարկե այդպեսի կան, ասում են, որ Մենք իրոք ավիրել ենք բոլոր եկեղեցիները։ Մենք իրոք զուլել ենք բոլոր զանգերը, բայց չենք գտել մի զանգ։ Չկա այդ զանգը։ Որոնում ենք։ Չկա։ Փողերի տակն են պահել այդ հայերը այդ մի զանգը։ Եվ ամեն անգամ այդ զանգը հնչում է ամեն մի հայի ականջին։ Ուրիշները չեն լսում։ Օտարները չեն լսում։ Միայն հայերն են որ լսում են այդ զանգի կանչը, ձայնը եւ ամեն անգամ ասում սիրտս խոսեցավ։ Ա ես կարծում եմ, որ ամեն անգամ երբ հայության գործերի մասին ենք խոսում, երբ հայ գրականության մասին ենք խոսում, հայ մշակույթի մասին ենք խոսում, հայ բարերարների մասին ենք խոսում, հայ զոհամարտիկի մասին ենք խոսում, այդ զանգի զայնն է, որ մեր սրտին խոսեցնել է տալիս։ Ու թող հնչիր այդ զանգը այնքան ժամանակ, քանի դեռ կանգուն կմնա Արարատը։ Thank you. բայց դու դերմից ափահարի այդ հասկացիր թե այս բարով մեր թանդոկից գրող տալով մեր ում ընկած մնաց դափը գլոր-գլոր գնաց, եւ ով ողջ էր սարերն ընկած, գերանդու տեղ բերթան գրկած, ով թողին սասնած զմրուխտ սարեր։ Հեյվախ մշո սրսու հողեր, հեյվախ սարացի, բաց արեցին սուփեր հացի, զարթնեց կրկին սասնավոքին, եւ սասունը նորից բարեց, ոտքը զարկեց, ձերքով արեց, եւ նույն զուրնան, որ հնչում էր հին տան բակում, հնչեց հիմա ամեն գյուղում ու քաղաքում, Իսկ դհոլը սուրն ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու կրանում, սասնաձորից ջուր են բերում տանում շինված քարից, այդ ոսոխին ետ են քշում անդոկ սարից, իսկ երբ ձերքը ձերքին զարկում ծափ են տալիս, մահվան վիից դեպի կյանքի ափ են գալիս։ Ու պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցի դահլիճում ընթացավ ասմունքի փառատոնը։ Փակման հանդիսավոր արարողությունը, որը լցված էր երկով, երաժշտությամբ, փառատոնի պատանի մասնակիցների շարքում ասմունքում էին նաև հանձնախմբի անդամները։ ԼՂ ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանը ներկայացրեց Վերք Հայաստանից մի հատված, իսկ ԼՂ վաստակավոր արտիստ Տիգրան Մկրտչյանի ազգագրական երգերին ողջ դահլիճներ ձայնակցում։ Լսենք Երևանի պետական պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Գուրգեն Մելիքյանին։ զգացողություններ ունեն ասմունքի 4-րդ համահայկական փառատոնի մասնակիցները, լսենք նրանց։ Նարոյ Աթամյան Երկիրը Լիպանան 17 տարեկան Առաջին անգամ ես մասնակցում Այո առաջին մասնակցել ես եւ շատ քոհ եմ Շատ քոհ եմ գործ ես ներկայացրել Նարոյ Դելեյամանը Մեդաքսեից եւ ամենայն սրտով փողոքում եմ ես Հովաննես Շիրազից Գրավել ես երրորդ խումբում երկրորդ տեղ Գործերի ընտրությունը ինչպես կատարել ընտրությունը գադարել։ Ընտրություն։ Այո, որովհետև աս երկու արտասանությունները շատ եմ սիրում ես։ Հեշտ է։ Ինձ համար այո, չեմ գիտես ստերուն համար։ Շատ ուժեղ չէի։ Ուժեղ էին մասնագետները, բայց ես չէի հուսար, որ աս երկրորդ տեղը կգրավեմ։ Կարծում էի, որ երրորդ տեղ կգրավեմ, բայց երկրորդ։ Գալիք արի մասնակցես արդեն։ Չեմ գիտեր։ Շատ կուզենամ, բայց արիտը ելան է անշուշտ։ Որտեղ է սովորում Լիբանան։ Անջարքյուղը ապրիմ ամեն հայեն հեչ արաբ մարդ չի գա հոն ավետարանական դպրոցին մեջ կսորվի եւ հոն հոն շատ արդասանած եմ ես ժողովրդին համար դպրոց չէ չէ հայկական դպրոց է բայց գերակնորիա դպրոց ալունի եւ ես ուսուցչուհի եմ ուսուցչուհի այո այո եւ սովորում եմ եւ սովորում եմ վերջացրամ այս տարի հաջողություններ մերսի շատ մերսի Անունս Ալիսիա Իշխանյան, Լիբանանեն եմ, 16 տարեկան։ Առաջին անգամ ես խոստացել։ Այո, առաջին այն։ շատ չէ։ Հույսով ես եկել։ Ես եկած էի, որովհետև գսիրեմ ասմունքել։ Արդեն շատ մեծ պատիվ է երրորդ մրցանակը շահել։ Գործեր էի ներկայացրել։ Դիամանտո եւ Վահագն Թավացյան։ Դիամանտոյի ինչը։ Մահվանդեսիլք եւ Վահագն Թավացյան հավատում եմ քեզ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Ներս շատ։ Մասնակցես որտեղ ես սովորում Լիբանան։ Հայ ավետարանական կենտրոնական բարձրակայուն Վարշարան։ Լավ է սովոր դասարանում։ Բայց ես հոս կպատկանիմ։ Այսպես սկացի, երբ որ հոս եկա։ Էլի կգաս։ Անշուշտ ապրես, շնորհավորներ, հաջողություններ։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Երևանի Պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանը մեծ հետ ունեցած զրույցում նշեց, որ այսօր աճում է համարձակ մի սերունդ իր կուր աշխարհայացքով, հաղթական ոգով հայրենիքը պաշտպանելու վճռականությամբ։ Ես միայն առաջին տարին հանգամանքների բերումով այստեղ չեմ եղել, մնացած տարիներին եղել եմ։ Եվ տարբերությունը, որակական փոփոխությունները, եթե նկատելի են։ Անպայման նկատելի են որակական փոփոխությունները, բարձրացում կա եւ բանաստեղծությունների ընտրության հարցում եւ կատարման հարցում։ Երեխաները վարպետացել են, աճում է մի շատ հետաքրքիր սերունդ, այս սերնդի հոգեբանությունը, մտածողությունը բոլորովին ուրիշ է։ Սրանք արդեն մտնում են Արցախյան ազատագրական շարժման սերնդին, իրենց գաղափարներով, իրենց նպատակադրումներով եւ այն վճռականությամբ, այն գիտակցությամբ, որ նրանք համակված են այսօր, դա մեր վաղվա պետականության, մեր ժողովրդի հարատեվության գլխավոր գրավականն է։ Այսպեսին պիտի լինի հայ մարդը, այսպես պիտի կառուցի պետականությունը, իր հայրենիքը, սիրի իր հայրենիքը եւ այս միջոցառման կարևոր խորհուրդներից մեկն էլ հենց այն էր, որ այս տարի 8 տարբեր երկրներից Շուշիում հավաքված հայ երեխաներ, որոնցից ամեն մեկը հիմա վերադառնում դառնալու է իր երկիր։ Ինչ է տանելու իր հետ։ Տանելու է բարեկամություն, տանելու է նոր վերած ընկերների հիշատակները, տանելու է Արցախից ստացած իր տպավորությունը։ Ինչ իմանաց Արարիչի գաղտնիքները ամեն ասել Թումանյանը։ Սրանց մեջ վաղ-վաղ հայ ղեկավարներն են լինելու, հայրենիքի պաշտպաններն են լինելու եւ մեր ժողովրդին դեպի առաջ մղող, մեր ապագան կերտող սերունդն է սա։ Այս սերունդը ընդունակ չէ ված բան մտածելու, ված բան անելու, որովհետև սրա հոգեկերտվածքը դաստիարակված է բանաստեղծությամբ, իսկ հայ բանաստեղծությունը ամենից առաջ արդարության եւ ազնվության կարողություն է։ Ճիշտ է, պատկերավոր մտածողությունը կա, զգացմունքը կա, տրամաբանությունը, տրամախոսությունը կա, բայց այդ ամենը եթե շաղախված չէ հայրենիքի գաղափարով, եթե պետականության զգացողությունը չկա, ասունքի փառատոնը մենք շատ լավ գիտենք, նա պատակադրված է ցեղասպանության 100-ամյակի ներդրված եւ միևնույն բաժնի ժամանակ վերածննդին եւ ես մի դժգոհություն ունեմ ներքին վերածննդի բաժինը պակաս էր բայց օրինակ ցեղասպանության վերաբերող այն ստեղծագործությունները որ իրենք ընտրել էին Հովանես Շիրազից, Պարուլ Սևակից, Սիամանթոյից, Հովանես Թումանյանից այդ ընտրությունները շատ ճաշակով էին եւ տեսեք մեծ մասամբ իրենք են ընտրել իրենք են ընտրել այո ուղղորդումը չկա ես հարցրել եմ հա, հա, մենք ենք հա։ ընտրել իրենք են ընտրել որովհետեւ իրենք ճաշակ ունեցող երեխան բաներեն։ Նայից աշխարհայացք։ Բնականաբար, բնականաբար։ Զարգացում։ Ես հիշում եմ 60-ական թվականների Երևանը, այն ժամանակ ես բանաստեղծությունները մենակ ես գիտեի։ Զարմանալի էր։ Սամվել Մուրադյան կար, որ բոլոր բեմերից Հովանես Շիրազի կողքին, Տարուսևակի կողքին արտասանում էին նրանց ստեղծագործությունները, ժողովուրդը զարմացած նայում էին, «Էս ինչ է»։ Եվ 60-ական թվականների այդ զարթոնքի սերունդը Եղեռնի 50-ամյակի ցույցը, աստորեն իմ քարոզչությամբ, իմ բանաստեղծությունների ոգ հոգեկոչումով ժողովուրդը դուրս եկավ հրաապարակ։ Արցախյան շարժման ժամանակ արդեն 88 թվականին ես արդեն դասախոսական աշխատանքի էի, իմ ուսանողները Արցախից եկած դերասանուհի Ժաննա Գալստյանի հետ միասին 88 թվականի հունիսի 15-ին Երևանի օպերայի հրաապարակում իմ ուսանողներն սկսեցին նստածույցը Արցախը Հայաստանին միավորելու պահանջով։ Ու շատ հետաքրքիր էր, որ անցած տարի, երբ որ եկել էինք ասմունքի փառատոնի, սերուկները Արցախը ազատագրած հերոսները գնում էին դիրքեր։ Շատ հետաքրքիր էր, որ նրանց արչև խոսք ասած եւ Ժաննա Գալստյանը եւ ես։ Ու ասում եմ Ժաննա, հիշում ես Երևանի Պետական Համալսարանի Հայ Բանասերության ֆակուլտետում այսինչ օրը։ Ասեց, հա, հիշում եմ, քո ուսանողներն էին եւ այդ տարվա իմ ուսանողները ինչ ծերունդ են, ինչ ծերունդ են, որովհետեւ նրանք օպերայի այդ աստիճանների վրա նստած անգիր սովորեցին ամբողջ արևմտահայ գրականությունը։ Սիամ Ամանթո այն ժամանակ սովորեցին սրանք։ Ու ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանը զարմացել էր, եկավ լսելու, թե տեսնեմ ոնց է դասավանդել, եկավ տեսավ, որ Սիամանթո գիտեն բոլորը։ Ասեց, «Էս ոնց է արել»։ Ասեցին Կեր Թամրազյան, լավագույն տեղը օպերայի աստիճաններն էին, երբ որ միասին սովորում էինք եւ սովորեցնում։ Ձեր նախընտրածները կային։ Իհարկե։ Դա քնակի ուրախություն։ Այն բոլոր բանաստեղծությունները տեսեք, ամեն երեխա մի հեղինակ է ընտրել, մի գործ է ընտրել, բայց չէ, դրանք բոլորը ես գիտեմ եւ բոլորը ներկայացրել եմ ժամանակին։ Ազատ ընտրությամբ արտահայտվում են երեխեքը եւ սրա մեջ մեծ-մեծ խորհուրդ կա։ Ոգերն այո, այո, եւ իրենց այդ բանաստեղծության մեջ երեխաների հոգու աշխարհն է, մեր ժողովրդի ոգին է։ Ամենից առաջ մեր ոգին մեր քաղաքացիության մեջ է, մեր գեղարվեստական խոսքի մեջ է։ Այդ որ ասում ենք թե մեր քաղաքացիությունն է, մեր ազգային ոգու դասիրակը, դայակը։ Դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա։ Պարոն Սևակը ամենակարճ հոդվածը որ որ գրել է, գրել է Սիամանթոյի մասին։ Բայց հետաքրքիր է, որ մի դիպուկ նախադասությամբ բնութագրում է միաժամանակ եւ Սիամանթոյին եւ Ռաֆուն։ Ռաֆին հետաքրքիր է, որ արևմտահայ բանաստեղծների դասիրակներ նաեւ, այսինքն համազգային երևույթ է։ Իր վեպերով։ Այո, իր վեպերով։ Ռաֆին, Աբովյանը դրանց համար ունեցել են մեծագույն նշանակություն։ Այսօր Քաջիկ Հարությունյանը, որ ներկայացրեց Վերք Հայաստանի վեպից այդ հատվածը, ելի ամեն անգամ Աբովյանը զարմացնում է։ Ես ամբողջ Վերք Հայաստանի վեպը ծայրից ծայր անգիր գիտեմ, բայց ամեն անգամ լսելով ասում եմ Տեր Աստված, այս ինչ զորություն կա Աբովյանի մեջ։ Ուրախացել եմ նաև այն բանից, որ Շուշիի հենց այս դպրոցը կոչվում է Խաչատուր Աբովյանի անունով։ Հիմա վերադառնում պարոն Սևակի խոսքին։ Պարոն Սևակը Ռաֆուն եւ Սիամանտոին գնահատում է միաժամանակ։ Ասում է, գրող բառը նույնքան քիչ է Ռաֆուն գնահատելու համար, որքան բանաստեղծ ածականը Սիամանտոին։ Այսինքն ավելի մեծ երևույթ են, քան գրող կամ բանաստեղծ ստեղծա։ Քան մեր բնութագրումներն են։ Եթե Ռաֆին չստեղծեր Խամսայի մելիքությունները, մենք այսօր Ղարաբաղի մասին լիարժեք քրեական պատկերացում չէինք ունենա։ Եթե Սիամանտոն չստեղծեր այդ բանաստեղծությունները, որ այսօր երեխաներն արտազանում են, մեր ոգին տկար կլիներ։ Եվ ես սպասում եի ճիշտ ասած, որ մեկն ու մեկը երեխաներից Սիամանտոից կընտրի այնպիսի բանաստեղծություն, որ հենց պայքարի բանաստեղծությունն է։ Այդ գործերից մեկը կոչվում է ես երկելով կուզեմ մեռնի Գյումրին եւ պատկերում է երևակայական գիշերային մի հանդիպում հերոսի եւ բանաստեղծի։ Տշնամուտ եմ կռիվ գնացող հերոսը եւ բանաստեղծը հանդիպում են։ Սիմվոլը եկել է բանաստեղծից երկ խնդրելու, որտեղ այդ երկի մեջ է հայրենիքի խորհուրդը, նահատակության գաղափարը։ Ես ամբողջ բանաստեղծությունը չեմ հիշեցնի հիմա, բայց մի երկու կարևոր ձևակերպում կա, ու տեսեք թե ինչպես է հերոսին ներկայացրել Սիամանթոն։ Երևանտ Օջյան Սիամանթո հերոս նկարագրող մեծագույն հեղինակներն են։ Օթյանը գրել է իրական հերոսի մասին, ծաղրել է կեղծ հերոսներին, սուտ ֆիդայիներին, մենք Երևանում ասում ենք ասֆալտի ֆիդայիներ, բայց տեսեք Օթյանը իրական հերոսի մասին ասում է «Չլալիկ բաներ կպատմվին իր մասին, որ ոչինչ են իր լրացներում քով»։ Եվ ասի Ամանթոն, սպասում ինձ եւ հույսիս քաղցրությանը հետ մենակ էի այդ իրիկում եւ փրկության ու տարապանքին նշար Քարովը հայրենիքին բախտը կկշռեն։ Երբ գիշերվան սարսափին մեջ են հրակա տանը ստուրը ուժ գնապես փախեցան։ Ներս մտավ երիտասարդ էր աչքներուն կայծը երկնքի աստղերեն էր որ գծորեր հասակին ծևերը մարմարներու զորություններեն էր կերտված իր ծանրախող գլուխը սքավոր կիսաստվածիմը արյունոց սրտին գրմաներ երկար քով քովի հայրենիքին տարապանքեն կխոսեինք եւ մեր տրտում հայացքները հոգի է հոգի մեղմորեն ճարակայթվեցան դժգունեցան սա ինչպես երազմը, որ առավոտին երևում են կանետի եւ լամբարիս կապույտ լույսը արդեն արյուններուն նման էր, որ վարկը թորար, երբ ան ոտքի հերոսատիպ ցերկը ձերքից մեջ ըսավ ինձի։ Այս իրիկուն հավատքի եւ հրաժեշտի իրիկունս է ընկեր։ Երիվարս թամբած եմ արդեն, որ կյանքի ու կռվի տենդեն դուրի տարաճը կվրնջե։ Եվ հաս պսակես իվար ամբից սուրը սալ մերկ է մերկությամբ գերմարդկային վջիրներում։ Չակատը շուրթերուս մոտեցուր հավատքի և հարաշեշտի իրիկունս է ընկեր և տուն սա մակրապայլ թուղթերուդ վրա ցեղին ուժը, ցեղին ցավը բանաստեղծ է ապակա սերունդներում և մեր անցյալի տխրությանն ինձ նվեր ես որբ մնեմ և ըմ բոստմա կորուսյալներս փնդրելու գերտամ մնասբարիավ քո երկերետ երկ մտուրինձի երկմա ես երկելով կուզեմ բեռնել այս ժամանցում այս սերնդի նկատի ուներ հերակա եւ այսօրվա երեք այսօր նախորդ օրը այս երեխաների ասմունքը լսելով անընդհատ մտքիս մեջ հորորվում է Սիամանթոն, Չարենցը, Շիրազը, Պարուսեվակը, Համոսայան Հայաստանը, մեր բոլոր բոլոր մեծ բանաստեղծները։ Այնպես որ այս փառատոնը ունի իր շատ կարևոր պատմական մեծ առաքելությունը։ 8 երկրից եկած հայորդիներ իրար հետ սերտասած, բարեկամացած պիտի վերադառնան Արցախից իրենց երկրներում պատմելով այն, ինչ տեսել են այստեղ։ Կրկին լսենք փառատոնի մասնակիցներին։ Քևին Նազարյանն եմ, 14 տարեկան, Իրանի Թեհրան քաղաքից։ Որտեղ ես սովորում Իրան։ Ես Իրան Գոհար դպրոցում եմ սովորում։ Կիրակնորի հայկական է դա։ Այո, հայկական դպրոց է, Կիրակնորի այլ գնում եմ։ Եվ հայերեն անգամ է կատարելագործված, որ եկել ես Ասկունի պարատոն։ Այո։ Մասնակցի ինչ փորձ ես ներկայացրել։ Ես Վահան Տերյանի մի խառնեք մեզ բանաստեղծությունը։ Դժվար է, այդ դու պատահի քանի տարեկան ես։ Ես 14 Ինչպես է հայ մնալու համար, ինչպես ես կարողանում մնացած առարկաները երևի պասկերենեք, չի անցնում։ Ոչ, մենք հայերեն էլ դասընթացների անցնում ենք, բայց իմանում եք պետք է երեխան էլ այդ սեր իր հայրենասիրությանը ունենա, որ կարողանա իր հա- հայրենը խոսում։ Այո, դան հայրեն են խոսում։ Դա էլ ուխտում է։ Այո։ Առաջին անգամ ես մասնակցում։ Ոչ, երկրորդ անգամս է։ Նախորդ տարի։ Նախորդ տարի նույնպես։ Մրցանակային տեղ ունեցել է, ապա այս տարի մրցանակ չբերեցի, բայց 187 նիշով անցես։ Պատվոգիս ստացա, որպես ակտիվ մասնակից։ Հաջողություններ քեզ։ Շատ շնորհակալ, շնորհակալ։ Անի Թովմասյան։ Որ երկիրը։ Ամերիկա։ Ինչպես ես կատարելագործել հայերենը։ Ես գնում եմ Ռոզ եւ Ալեքս Ֆիլիպոս վարժարան, շնորհակալություն է դպրոցին։ Իրականորյա։ Ոչ, ամեն օր հայկական դպրոց է, այո։ Դպրոցն է։ Ռոզ եւ Ալեքս Ֆիլիպոս վարժարան։ Դա ո՞ր քաղաքում է։ Hollywood, California։ Հայկական դպրոցը հաճախում տանը հայերենը խոսում։ Այո, եւ իմ տատիս, իմ մայրիկս, իմ մորքուրս միշտ իմ հետ հայերեն են խոսում։ Իրանք ինձ իսորացրեն ասմունքել եւ ես շատ քուրսերից ներկայացրել փառատոն Վահագն Դավիթյան Ռեքվիեմ եւ Սիլվա Կապուտիկյան Քելելաո։ Դու ես ընտրել։ Այո, ես եմ ընտրել։ Որտեղ ես հրավեր մրցանակային։ Ես իմ խմբից մեջ առաջին տեղ եւ լրիվ իրար երկրորդ խումբով առաջին տեղ եւ լրիվ խմբեր իրար հետ հա, երրորդ տեղ։ հա, հա, Բալերով հաջողություններ քեզ։ Էլի կգաս կմասնակցես։ Անպայման, միջև։ Առաջին անգամ ես Շուշիում։ Այո, առաջին անգամ եմ, շատ եմ սիրել Շուշին։ Հաջողություններ քեզ, շնորհավոր եմ։ Շնորհակալ եմ։ Տեղեկացնենք, որ ասմունքի համահայկական 4-րդ փառատոնի հովանավորն ու կազմակերպիչներ Ավան Շուշի Պլազա հյուրանոցը իր բաժնետերերով, որի նախագահն է Սփյուռքահայ Ալեք Բաղդասարյանը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության պատվոգրերի եւ հուշանվերների արժանացան մրցանակային տեղեր գրաված 27 հոգին, ինչպես նաեւ ակտիվ մասնակիցները։ Արցախից մասնակցեց 35 հոգի, որի որից 8-ը զբաղեցրեց մրցանակային տեղեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող տարիքային ավակ խմբում առաջին տեղ գրաված Սիսյան Ստեփանյանը իր մրցանակը նվիրեց զոհված ազատամարտիկ Վահե Շահմուրադյանի ընտանիքին։ Ծնվել եմ Թեհրանում, Իրանի մայրաքաղաքում, 17 տարեկան։ Որտեղ ես սովորում Թեհրանում։ Արդեն սովորում եմ Երևանում։ Երևանի պետական համալսարանում եմ ընդունվել Արևելագիտական ֆակուլտետում, Թուրքագիտության բաժնում, Արմելիքյանի մոտ։ Եվ Թեհրանում ես գիտեմ, որ որոշ առարկաներ են միայն հայերեն անցնում, մնացածը պարսկերեն։ Ինչպես կարողացար պահպանել հայերենը։ Ձեր տանը հայերեն է խոսում։ Անշուշտ հայերեն են խոսում։ Մեր առաջի լեզուն եղել է հայերեն, տնում հայերեն են խոսում։ Սկզբից հայերենով ենք մեծացել բայց դե երկու հատ մայրենի լեզու է ստացվում, բայց մեզ համար միշտ հայերեն ավելի բարձր է, չնայած մենք դպրոցում անցնում ենք դասերի առարկաները պարսկերեն, բայց հայերեն էլի մեզ համար դե դի կարոտ է, այդ ամեն ինչը ավելի շատ է մեզ ձգում դեպի հայրենիք։ Ասպունքի հետ ինչպես մտերիմացան։ Այն սպունքի հետ papaits մարակվեցի, այսպես ասենք։ Papat մասնագիտությամբ։ Papas մասնագիտությամբ հիմա դասախոս է Երևանի պետական համալսարանում։ Հա։ Հայերեն գործեր կարծում եմ դու այդ Այո, այո, ինքը միշտ միտեղ լավ հիշում եմ 5 թե 6 տարեկանում էր միտեղ ասմունքեց կենացի ժամանակ ու տենց արդեն ես էլ հա Ինչ գործ ես ներկայացրել Սիսիան ջան Այս տարի ներկայացրել եմ հողմահայրենի սետոյից Իրանահայ գրող Նախորդ տարի Նախորդ տարիները, այո, նախորդ տարի որ մասնակցում ես։ Այո, այո։ Նախորդ տարի երկրորդ տեղը շահեցի ցավոք սրտի։ Քին տարի մասնակցեցի մենք Գևորգ Քեմինից եւ Բարսևակի Ղողանջ հերոսականը, Անդրալի զանգակատումից։ Դա նախորդ տարի։ Նախորդ տարի, այո։ Իսկ այս տարի բարեբախտաբար առաջի տեղը Սեթրա Գոջամանյան։ Իրանահայ բանաստեղծ։ Իրանահայ բանաստեղծ։ Գործը ինչի մասին է։ Գործը եղեռնի մասին է։ Եղեռնի մասին ինքը խոսակցություններ իր պապիկի եւ իր հետ, որը գաղթել է եմ, թե դե իր բաբիկն է, որ թե դե ինքը։ Երկրորդական ես Արցախում։ Երրորդ, բայց միշտ երբ մտնում եմ ես երկիր հերոսների հոսանքն եմ զգում ես քաղաքում։ Օգնում է քեզ։ 100%, անշուշտ։ Ես միշտ ասմուկում եմ այն ասմուկ, որ իր հետ կարողանում եմ հարաբերություն հաստատել։ Այդ իմ սրտի խոսքն է, ու եթե այդ քո սրտի խոսքն է, կարողանում ես ամենալավ կերպով հայտնես քո լսողին, քո դիմացին, այսինքն քո լսողը քո հետ հարաբերության մեջ է միաժամանակ։ Դրա համար եթե քո սրտի խոսքը չլինի, չես կարող դու լավ ասմունքող լինես։ Տեսնում ես, պապիկ, կանգնած եմ իմ ամասիսի փեշին, գրվի եմ գնում գրչով ու թրով, բահով, դրոշով գույնով արյունի։ Գնում եմ բերելու քույրդ ու հայրդ, գյուղի քաննան, հողը մեր արտի։ Բերեմ ես պապիկ, քեզ էլ կբերեմ, վեր կբարշանանք բոլորով մի օր կատարեմ մասիսի, շանթված աչքերով, աղթանակների գինով մենք հարփած, լերից կբոռանք անուն ազգիս, այնպիսի ձայնով, որ այդ կատարից մեր ձայնն ասնի նույնիսկ Ժնևից, որ թալյատների ու շաքիրների աչյունը սարսի, որ կոմիտասի սրին գնչի ողջ քաղաքներում քարեդենիզյան որ Անժանիկից թուրը շողշողա բոլոր մարտերում իմ հայկազունյան, որ Չարենցի ստանակ հոսի արտերում Կարսյան, որ Մանուկյանից ճառերը հնչեն թաղերում Վանյան, պատշգամներից իմ Երևանյան։ Տեսնում ես, պապիկ, Քամին քաղաքից մեր գյուղի արտի սուրբ բույրն է տալիս։ ավարտվեց ասմունքի համահայկական 4-րդ փառատոնը հայրենաճանաչողության ու հայրենապատումի անմոռանալի դաս ապարգևելով առաջին անգամ Արցախ եկողներին, իսկ Շուշիում հայ երեխաների ասմունքով նոր շունչ առած բանաստեղծությունները մի միզանգ էին համայն հայության լինելության ողանջներով։ չափեցին։ Տեսա, դե որ ցեր փրկություն մուրացողի փոփիկ ոտքերն ավերակներում մոխիրներն արեցան։ Տեսա, դե որ թու բարձունքին մեջ երջանիկ էիք եւ գեն սավեր գրիվին թեմահաբեք։ Տեսա, դե որ արքայությունը ստեղծել պետք էր եւ ազատությունը մոլեքնաբար հապշտակել։ Եվ այսօր ահավասիկ իմ անկշռելի փարգությունս իր փորոր հուրերը վառեց ահա քեզ ալգթիմ եմ, եգուր, և ճամպուս վրա ոտքի երկ է, որ արձագեմ, ճամպուս վրա ռազմերք է, որ կինա հույսորեն և արխավեր արձագեմ, իմ հավատքի զավգներուս վայրենալան ժերիվարները պոթորգավար։ Աս է, որ կաղապարից պարոցները հրդեհեմ չորձ դակերում թիմած, ասե որ թավալեմ ավարաժներուս կույտերը անիրավության գուրցքերում և ոտքի հանեմ հողից հրեղել եւ ամփոփ մարդիկներու հետ։ Քինախտրության եւ սարսափի փանագներուս արշավանքն ալա հեղաշար։ Ասե, որ շեփորները սինավուրց, հերոսներու հագագովը շեփորեն դամ։ Ասե, որ երգածներս գրանեմ եւ բողբատներս շողացնեմ։ Ասե, որ ես սալ իմ արյունախում նժույգս շքեղորեն թամփեմ։ Ասե, որ անոր սամփագները ցորեր են վեր լեռնեի լեռնի այն գայծեն։ Երկե, ահա։ Փորոնին արյուն արև է դարձեր եւ գամքերն ու թաստագրերն են բռնցներ։ Երկե, եղբայրությունը լոմվեցավ եւ շունչերն ու հոգիները նույն քարերով վրեժով վստահվեցան։ Ահա թափվող արցունքները յետ դարձան եւ մուրճքեր գործումը թատրեցավ։ Ահա փոլորը մեկ, փոլորը մեկ, իմ քեր իշխարի, թևեր ուստակ հառաչացան։ Հարբեցուր սարոնք թեր, եթե գրնաս, արժանաբար թութազներ քեզիս, ով քնարավոր։ Ես գիտեմ, որ քու դավիղդ հայրենիքին ծարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան թարերում։ Ուրեմն լարերը ձենիքին շանթեր են հապուշտայե, դրցակ արդրցակ, պարձացուր ծերքերըդ, և ստանում կիշերվան, գաբույտներ ու գամարին գարգարե, և պարազարդ է գրուխը Սարավոնյան աստխելու պույլով մտուսածոր, խնգարգեզիս և անդաղության դաջաներուն են պարագերն է դարուցուր, զնգլաջե և բաշտեզիս, և եվ ժամը հասնի ողջագից է ինձի համար, և կշեքողնի ճագադըտ իմ գոթողիս մարմարներուն թիմած, որով հետև ես եմ Ես եմ, ես եմ, իմ անունս է բայքար և աղջանս հաղթանակ։ ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։